Iyong gana Naglalaw ang pag-ibig Tanggapan na lang sa kung anong mangyari Huwag pa kampante Kasi lahat ay pwedeng masira Sa isang iglap Minsan gigising ka parang wala na lang Tas pipiliting ibalik yung simula Pakiramdam mo ay parang kaya mo na Mag-isa hindi nasisihan ayoko na Pag nag-aaway di na tayo nag-uusap Patong-patong na problema Dahilan bakit palaging nasisigawan Yeah, yeah Pasensya kung iba na ako sa kung sinong nakasanayan mong yakapin Mahal kita, sadyang di lang tayo magkaintindihan Dapat ko na bang ipagpaliban na Ginagawan ko na Nahihirapan ka na Sabihin mo na lang kung alis ka Para handa ko Naglalaw ang pag-ibig Tanggapan na lang sa kung anong mangyari Huwag pa kampante pante Kasi lahat ay pwedeng masira Sa isang iglap Minsan gigising ka parang wala na lang Tas pipiliting ibalik yung simula Pakiramdam mo ay parang kaya